Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol. Koncom apríla sa na katedre uskutoční vedecká konferencia. Paulína mala veľa práce. Pozvánky, prepis programu, vedeckých štúdií, vybavovanie ubytovania a stravy pre hostí. Ak to všetko dobre dopadne, dostaneš odmenu. Paulíne zasvietili po vedúceho slovách oči. Koľko? Dekan slúbil do výšky platu. Sekretárke sa zakrútila hlava. Mohla by si doplatiť liečenie. Urobiť v byte plávajúcu podlahu. Vymeniť staré okná za plastové alebo kúpiť nový televízor. Konferencia prebehla bez väčších problémov. V predposledný deň pozval cez prestávku vedúci katedry dekana i hostí na malé občerstvenie do svojej miestnosti. K minerálke podával výbornú 5-ročnú slivovicu. Mala nasledovať káva, no ako si meškala, preto vybehol k sekretárke. Hrozivo zasičal. Pohni sa. Nevidí, že hostia čakajú? Paulína sa zľakla. Čakala, kým voda v kanvici začne vrieť. Neprítomne hľadela do okna, no keď vedúci vpadol do miestnosti, uvedomila si, že nefunguje. Bála sa, že zlyhala. Nestihla uvariť kávu a vybraná spoločnosť v miestnosti vedúceho na čele s dekanom a niektorými účastníkmi konferencie z Bratislavy márne čaká. Vybehla na chodbu. Ponáhľala sa na susednú katedru požičať ich nádobu – Vracala sa knísavým krokom bez palice do svojej miestnosti, opierajúc sa voľnou rukou o stenu. Vedúci zvrieskol. Kde sa flákaš? Ja mám hostí a ty beháš kde kade? Bola som po kanvicu. Káva bude hneď. Teraz si ju môžeš strčiť vieš kde. Takto sa s ňou ešte nerozprával. Ozvali sa gongy. Ako keď v mladosti chodila do kina kľak, a po žurnále ohlasovali začiatok predstavenia. Rozplakala sa. Je po odmene. Preletelo jej hlavou. Medzi tým hostia odchádzali od vedúceho, vracali sa na konferenciu. Po chvíli sa vedúci vrátil. Pozrel na ňu a uvedomil si, že to prepálil. Usiloval sa nastoliť pokojnú atmosféru. Nakoniec som to, Paulínka, zahral do autu. Káva nebola ale bola slivovica. 52. Kávu majú, kedy chcú, ale taký ekrazit, aký som im ponúkol, veru nie. Však. Napriek vedúceho slovám jej stále duneli v hlave gongy. Keď sa večer vracala domov, ocitla sa pri rieke. Náhle sa zotmelo. A bola by prisahala, že rieka tečie nahor, odzvolená k breznu, k prameňu, kde ju kedysi zaviedla Blažena voda vnikala späť do prameňa, do útrob hôr. Strašná záľaha, vnútro brál sa zaplňa, je preplnené, tlak vody narastá, búri sa až náhle, detonuje. V tom ju zbadal strážnik z protiláhlého brehu. Uvidel, ako sa moce pri vode, stojí po kolená v rieke a s invalidnou paličkou ako slepec skúma hĺbku pod sebou. Ráno si prišla po ňu na psychiatriu dcéra. Miriam sa jej pozrela zblízka do očí. Si v poriadku? Matka prikývla. Keď šli mestom, Paulína sa držala céry pod pazuchou. Nasledujúci deň ju po návrate z práce čakal v poštovej schránke list. Na obálke bola jej adresa. V ľavom rohu anglický text akejsi firmy. Milá Paulína, určite sa prekvapíš, keď dostaneš tento list z New Yorku. Píše ti bratranec z druhého kolena, Izák Magera. Moji prarodičia sa pred mnohými desaťročiami odsťahovali do USA. Ja teraz zostavujem rodokmeň rodiny Magerovcov. Je roztrúsená po celom svete. Bol som už v Argentíne, v Austrálii i na Novom Zélande. Plánujem cestu do Európy. 10. až 12. septembra budem vo vašom meste, kde naši prarodičia pred rokmi žili a odkiaľ neskôr emigrovali. Bol by som rád, keby som mohol tieto dva dni u teba prenocovať a nasledujúci deň s tebou navštíviť cintorín s hrobmi tvojich rodičov a ďalších príbuzných, aby som si potrebné informácie zdokumentoval a použil ich vo svojom projekte. Za tvoju láskavosť sa ti pokúsim adekvátne odvďačiť. Na stretnutie s tebou sa teší tvoj John Isaac Magera. Paulína sa listu zaradovala. Hneď ho ukázala cére. Predstav si, mám bratranca. Vyzerá bohatý. New York? Mohla by som k nemu ísť na prázdniny. A pes? Normálka. Američania považujú psa za kolegu. Paulína sa odviezla s Johnom mestskou autobusovou dopravou na cintorín, ktorý sa rozkladal na veľkom kopci za mestom. Vľavo bol evanielický, vpravo katolícky a pod kopcom neudržiavaný židovský cintorín. Keď Paulína zamierila vpravo, John z rozpačiteľ na chvíľu zaostal za sestelnicou. Prešli k hrobom, obloženým mramorom, nad menami a údajmi o živote i smrti sa týčil kríž – Izák vybral malý notebook, niečo do neho naťukal, vytiahol miniatúrny fotoaparát, urobil dva zábery náhrobku. Potom sa vrátili do bytu k Paulínke. Izák mal 45 rokov, pracoval v knižnici, voľa kedy sa venoval šprintu. Ukázal jej niekoľko fotografií manželky, tiež zamestnanej v knižnici a dvoch pubertálnych synov. Paulína, pripravila obed. Bujón, grilované kurča s karí ryžou, broskyňový kompót. Ponúkla Johnovi červené víno. Napriek tomu, že jej lekárka zakázala alkohol na sedatíva, výnimočne vypila pohár aj ona. Izák prejavil záujem o prechádzku mestom. Paulina sa ponúkla, že mu ho ukáže, no on odmietol. Vytiahol mapu, s ňou nezablúdi. Pripadalo jej smiešne, že niekto mohol v jej rodnom meste zablúdiť. Hlavná ulica, ktorá sa kedysi volala Hitlerova, potom Stalinova, neskôr ulica SMP, pretínala staré mesto krížom a bočné uličky viedli do kopca i nadol dol griek. Veže kostola boli zďaleka viditeľné, cudzinec sa mohol podľa nich ľahko orientovať. Keď po Izákovom odchode umývala chodbu pred dverami, suseda sa jej opýtala, koho to má doma. Frajera. Pekný. Paulína sa polichotene usmiala. Nie, nie, bratranec z New Yorku. Suseda zagúľala očami a zavrela za sebou dvere. Večer Paulína čakala Johna do 8. Na stole mala pripravené šunkové rolky s chrenom, no keď nechodil, odložila ich do chladničky. Vrátil sa o 22.30. Jedlo odmietol, chcel sa iba osprchovať a spať. Ráno sa Paulína prebudila na buchnutie dverí. Chvíľu jej trvalo, kým precitla. Potom vstala, chcela pripraviť Johnovi raňajky. Ale jeho izba bola prázdna. Posteľ zorne ustlaná. V kuchyni na stole ležal papier, na ňom červenou fixkou napísané Thank you, John. A vedľa 5 dolárov. Ortopéd Fleischer Pauline imponoval. Bol rázny, nehovoril zbytočne, na oddelení mal poriadok, personál ho zbožňoval. Ale hlavne, pred operáciou, ba ani po nej, nevzal od pacientov peniaze. Vážila si ho a verila mu. Na masku, ktorú jej dajú pred operáciou na tvár, však hľadí ako na pahýl smrtky. V rohu ordinácie ležia na stole implantáty. Bedrový klb, kovový, z umelej hmoty, titánový, umelé koleno, zhyb, články chrbtice. Lekár nechá na chvíľu Paulinu s cérou, prejde do vedľajšej miestnosti. Tento mi zajtra doktor voperuje do bedra. Umelá hmota, Daj si tento, železný. Za titanový treba doplatiť 5000 eur. Máš poistku. Na tento nie. Je to luxus. Zhorí v krematóriu. To Paulínu rozčertí. Vyhrab si ho z môjho popola a ešte raz ho predaj. Miriam ju pokváka za vlasy. O chvíľu máš 50. Chceš omladnúť? Oplatí sa ti to? Miriam sa poberie do čakárne. Počkám ťa vonku. Ortopéd Fleischer sa vracia. E, kde sme to prestali? Aha, aha. E, musíme dať implantát. Bedrový klb z umelej hmoty. Vydrží do smrti. No, ak sa nebudete venovať trojskoku alebo horolezectvu. Paulina sa rozosmeje. Predstava, ako lezie v Tatrách na kamennú stenu, jej vráti dobrú náladu. Podarí sa to? Doktor zdvihne k oči k nebu. Uvidíme, čo na to najvyšší minister. Ja sa bojím. Paulíne sa zlomil hlas. Doktor ju obíme okolo pliec a vyprevádza z ordinácie. Potom dodá v otvorených dverách. Bude dobre. Paulína po operácii a krátkej rekonvalescencii začala v práci chodiť rozjarená po dlhých chodbách bez barly. Usilovala sa kráčať rovno. Podobala sa naročné dieťa, ktoré sa teší z prvých krokov. No zrazu sa rozkníše a dosadne na zadok. Aj Paulína po desiatich krokoch bez palice začne matkať ľavou rukou po stene, aby odľahčila váhu operovanej nohy, čo ju pobolieva, hoci to nikomu neprezradí. Odrazu si to uvedomí. Operácia sa nepodarila. Vytiahne z kúta chodby barlu. Čo ďalej? Céra sa na ňu vykašle a zostane sama, iba s vyplznutou sukou či kotnými mačkami. S korytnačkou, ktorá každú chvíľu uteká pred svetom. 17 ročná dcéra sa podvečer vrátila zo školy a oznámila matke, že odlieta do Los Angeles. Paulína prestala miešať lečo. Do zadku pôjdeš, nie do Angeles. Céra prešla do svojej izby. Paulína zretelne počula, ako za sebou zamkla dvere. Človek predsa nechodí do Ameriky každý deň. Čo bolo, bolo. Objala céru, ktorá jej nakázala, aby sa starala o malé zoo v kuchyni. Miriam schmatla kufor a vyšla k autu, ktoré ju malo s priateľkou odviezť na letisko. Na liečenie do Piešťan pricestovala Paulína v polovici augusta pridelili jej izbu s 35-ročnou ekonómkou Helenou Svolínskou z Bošáce, stále slobodnou moletkou. Prvé dva dni spoločného života boli bez problémov, no keď Paulína odmietla Malborku, Helena si aj tak zapálila. Bola náruživá fajčiarka. Každú hodinu siahla po kovovom puzdre s cigaretami. Darmo vetrali. Pach bol silnejší ako horúci vzduch sálajúci z parku do izby. Nerozumeli si ani v ďalších veciach. Helena ju volala na večernú tancovačku, no Paulínu bolel operovaný klb po kúrach ešte viac ako pred liečením. Doktor síce vravel, že je to v poriadku, ale Paulína mala bolesti ako pred operáciou. Jeden večer Paulína predsa len šla s Helenou do dvorany na zábavu. Hela objednala fľašu červeného vína a zábava prepukla. Paulínina spolubývajúca nevyšla celý večer z kola. Chlapi ju brali rad radom do tanca. Ona s blčiacimi lícami zvládala foxtrot, čardáš i rumbu. Pre Paulínu prišiel postarší pacient. Ona v rozpakoch vstala, zobrala paličku, nechala sa odviezť na parket. Paličku si zavesila na pravú ruku a začala s ňou tancovať valčík. Mala pocit, že sa všetci dívajú na ňu – čo bolo najprv príjemné. No po chvíli videla ironické úškrny. Preklínala nápad, že zobrala so sebou do tanca aj bakuľu. Áno, určite sa jej smejú pre ňu. Uvedomila si svoj reflex. Voľa, kedy na oslave narodenín vedúceho popíjali do noci na katedre. Otisli nábytok a tancovali na koberci. Všetci, kolegovia aj e kolegne. Ona s vedúcim, čo jej zo žartu prevesil invalidnú paličku cez rameno. Ďalší večer do dvorany nešla. V noci sa Paulína prebudila na chichot. Inžinierka si zrejme priviedla do izby chlapa. Počula, ako sa rozprávajú. Nemám zavolať Jana. Ten pretiahne tvoju susedu. Nie, nie, nie. Ona je iná. Tak ja ju. Prestaň. Zostaň tu. Potom skoro hodinu šepot, vrzganie, chichot, fučanie, vzdychanie. Paulína sa strhla na zvuk zabuchnutých dverí. Svítalo. Kto si vyšiel z izby? Zrejme Helin chlap. Hela spala ďalej. Nešla ani na raňajky, ani na kúry. Paulína potichu vyšla z izby, zobrala si peňaženku, odišla do bufetu. Dala si kávu s punčovým rezom, no zákusok jej zhorkol v ústach, keď si pomyslela na predošlú noc. Keď sa pred obedom vrátila do izby, Helena už bola oblečená a vymaľovaná. Paulína sa bez slova pobrala na obed. Dá jej najavo, že ňou pohrda aby vzbudila u svojej spolubývajúcej rešpekt, vytiahla na druhý deň katedrový notebook a zatiaľ, čo Helena spala, prepisovala text pre docenta Ižvolda. Náhrobný nápis pána Paula Fleminga, doktora medicíny, jak jej složil v Hamburgu 28. března 1640 na smrtelném loži tři dny před smrti. Stav, statky nadáními byly dopřány. Rodiči milován a štěstěnou vždy chráněn, nebyl jsem z darů živ a byl jsem vlastním pánem. Můj zpěv mne povznesl výš nad mé krajany, cestami proplul jsem – Byl bystrý společník, mladý a veselý. Mé jméno nepokoří čas dříve, nežli svět v posledním ohni zhoří. Vám, múzi Německa, vám za to patří dík. Můj Bože, Otče můj, přátelé, ty má milá, vám dávám dobrou noc a mizím beze stop. Všechno je za mnou již, až na ten čerstvý hrob. Smrti, co konat máš, chci, abys učinila. Proč mám-li vydat dech, zas cítím strach a chvění. Vždyť už nic menšího než život ve mne není. Prel Jiří Pelán in Svietová literatura roč 40 1995 číslo 2, strana 184. Helena Svolinská sa prebudila niečo pred deviatou, vstala z postele, bosá prešla do kúpeľne, umila si zuby a s uterákom okolo krku prišla k stolu. Čo píšeš? Šéfovú prácu. Paulína bežne nepoužívala pri písaní okuliare, no teraz ich mala, aby vyzerala serióznejšie. Cítila inžinierku za sebou, ako jej číta cez plece prepisovaný text. Nemohu odpustiť ti Descartovi. V celé své filozofii by se nejraději obešel bez Boha, ale přece jen si nemohl pomoci a připsal mu ono cvrknutí, které uvedlo svět do pohybu. Pak už nemá s Bohem co dělat. Hovadina. Paulína počula, ako si inžinierka púšťa do vane plným prúdom vodu. Zaklapla notebook, zložila okuliare a uvedomila si, že jej liečebný pobyt nebude hračka. Po týždni v kúpeľoch zatelefonovala Paulíne Magerovej suseda, že korytnačka nie je v akváriu. Paulíne vystúpil na čelo studený pot. Práve vošla do perličkového kúpeľa, nemohla ďalej telefonovať. Počas kúry jej leteli hlavou apokalyptické vízie. Korytnačka vylieza zo skleneného terária, padá na koberec tak nešťastne, že hore značky kope nôžkami do vzduchu. Nie a nie sa obrátiť v horúcom lete hynie uprostred kuchyne. Alebo lezie z akvária, zošuchne sa na koberec a dostane sa k otvoreným dverám na balkóne. Preklzne pomedzi mreže a padá z prvého poschodia na dlažbu. Pribehnú psi a už sa ruvú o jej meké telo pod rozbitým pancierom. Trhajú jej ľavú, pravú končatinu. Paule sa stratila korytnačka – Telefonuje docent Štefan Ižvold kolegovi docentovi Jozefovi Povinskému. Ten nechápe, čo sa stalo, ani čo s tým má on. Ižvold mu navrhne, aby zašli na pivo a nazreli aj do Paulíninho bytu. Nasledujúci deň vojdu obaja docenti do panelákového bytu, ktorý im odomkne sekretárky na suseda. Miestnosti sú od augustového slnka prehriate, vo vzduchu cítiť moč – Obe mačky boli u cérinej priateľky, súka v útulku. Povinský poznamená, že Paula platí z invalidného dôchodku somariny. Docenti prezreli kuchyňu. Na stole stála prázdna, sklenená nádoba s troškou kávy a myštičkou na vodu. Obaja preskúmali priestor pod stolom, pri radiátore, škáru za kuchynskou linkou. Korytnačka nebola ani vo vstupnej chodbičke, hoci skrinky na topánky by boli pre ňu vhodnou skrýšou. V cérinej izbe so zamknutými dverami nemohla byť. Jediné miesto, kde sa korytnačka mohla nachádzať, bola obývačka. Docenti otiahli gaučovú súpravu aj kreslá, no po zvierati ani stopa. Zostávala montovaná stena, rozostavaná na celú dĺžku miestnosti. V ľavom i pravom rohu bol neveľký priestor, kadiaľ mohla korytnačka prejsť za stenu. Docent Povinský sa usiloval vtiahnuť do tesnej medzery, no brucho mu to nedovoľovalo. Pokúsil sa síce obchať do medzery tak, že hlavu mal vykrútenú doprava, aby mohol pátrať v tme po korytnačke, ale nepodarilo sa mu vtesnať do štrbiny medzi múrom a zadnou časťou nábytku. Druhý docent bol o 10 rokov mladší i chudší – Podarilo sa mu vprátať polovicu tela do medzery, no keď sa pokúsil strčiť do nej hlavu, narazil do hrany a pocítil prudkú bolesť. Za stenou bola tma. Ižvolt šiel pohľadať lampáš, no našiel len sviečku. Zapálil ju a podal kolegovi. Ten vsunul ruku aj polovicu hlavy za skrine. V zápätí skríkol. Potvora! Tu je! Druhý docent vyskočil na mieste a začal tancovať. Ešte nemáme vyhrané. Mladší z docentov si zapálil cigaretu a keď dofajčil, vyhodil špak cez roztvorené balkónové dvere. Na to sa opätovne vtiahol do medzery medzi múrom a montovanou stenou. Do tmy strčil ruku. Starší docent mu ponad hlavu podal metlu. Povinský ju pomaly, naslepo začal posúvať do hĺbky. Potom sa postavil na kraj skrine a zhora, naslepo, vsunul do medzery sviečku. Chvíľu bolo ticho. Potom bolo počuť šušťanie. Doriti! Metla je na hovno. Povinský vstal a odhodil ju do chodby. Chcelo by to hák. Starší z docentov uvidel na vešiaku vysieť invalidnú paličku so zahnutou rukoveťou. To je ono! Znovu sa pobrali do obývačky. Starší poznamenal. Musíme si švihnúť. Kolégium dekana je o pol hodiny. Rýchlo zaujali predošlé polohy. Ozval sa šramot barly narážajúcej na zadnú stenu. Ozval sa buchot, vreskot, treskot, ako by barla ovládaná vedcom i pedagógom v jednej osobe zápasila s neviditeľným nepriateľom. Docent vyletel spoza skrine, odhodil barlu, v zápetí sa znovu vrhol do škáry a naslepo vopchal ruku do tmy, trhol ňou. V ruke zvieral korytnačku. Jeho kolega uznanlivo prikývol a previnilo zoškrabal stvrdnuté kvapky vosku z priateľovej predčasne lisej hlavy. Obaja prešli do kuchyne a Povinský vložil korytnačku späť do prázdneho akvária – v zápetí si podali ruky, spojenecky na seba mrkli a objali sa ako bratia. Korytnačka predstierala smrť. Hlavu stiahla pod pancier. Hoci sa na ňu dlho dívali, ani sa nepohla. Kolégium! Bleskovo sa obuli, zamávali zvieraťu na rozlúčku a vyklzli zo sekretárky bytu. thank you čase, keď je inžinierka na diskotéke, pozerá Paulína televíziu. Pri vysielaní často zaspí. Zobudí ju buď hymna, alebo spolubývajúca. Operovaný klb ju bolí. Doktor súhlasil s analgetikami. Na obrazovke po správach prebieha reality show Svadobná noc. Jeden z účastníkov, zrejme ženích, prináša dobytu v náruči nevestu. V predizbe jej skladá závoj, pomáha žene z nariasených svadobných šiat s dlhou vlečkou. V zápetí sa aj on vyzlieka zo slávnostného čierneho obleku. Manželka prechádza do spálne. Muž dôkladne vešia oblek na ramienko a ukladá ho do skrine. František v tričku, slipoch a ponožkách vchádza do spálne. Z postele na neho pozerá s úsmevom Paulína. Teraz už manželka. Pomaly si stiahuje ponožky, odloží ich na radiátor. Potom vlezie pod paplón, zhasne nočnú lampu. Jeho manželka sa šuchne k nemu. Vášnivo ho obíme, Prisaje sa mu na pery tak prudko, že mladoženáčovi zabehne a rozkašle sa. Paulína ho na chvíľu pustí z náručia. Potom začne z neho stiahovať tričko. Nečakane pod neho podlezie. Čo je? Vylezie spod neho. Nič? Vylezie na neho. Tak to videla v televízii. No tak! Horko ťažko stiahne z neho trenírky. Hrá sa na pavúčika. Prstami cupká od prst k bruchu. Poštekli ho na pupku. Pomaly putuje nadol, až prudko schmatne všetko, čo je v rozkroku. Františka mykne. Odhodí jej ruky. Paulína sa otiahne a začne plakať. Na obrazovke vidieť detail – Slzy lejúce sa po lícach v make-upe urobili brázdu. František vylezie spod paplóna, sadne si na peľasť a zadíva sa na kontúry skrine. V tom buchnú dvere. Stojí v nich Hela. Nemotorne zamierí k svojmu nočnému stolíku, zvalí sa na posteľ a v okamihu zaspí. Paulína vstane, doskacká k vypínaču a zhasne. Diálkovým ovládačom vypne televízor so zrnitým obrazom nevie zaspať. Vyťahne z nočného stolíka pátričky a začne sa modliť radostný ruženec. Upokojí sa a pomaly zaspáva s rukami previazanými reťazkou. Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.